Die profeet Elia van Tisbe het nie self grond gehad nie, hy het in geleerd bij ander mensen gewoon. Hij het vir Agab gesê, daar sal hierdie jaar nie reen of dou wees nie. Dit zal net reen of dou als ik so sê, dit is so seker soos die Heere lewe, die God van Israël vir wie ek werk. Daarna het die Heere vir Elia gesê, je moet hier weggaan. Gaan oos, oor die Jordaan rivier, en gaan kruip weg in die krit van lui. Je kan water drink uit die stroom in die vallei, en ek het vir die kraaie gesê hulle moet vir jou koos bring. Jelia het gegaan en hy het gedoen wat die Heere vir hom gesê het. Hy het in die kruidvallei ander kan die Jordaan rivier gaan bly. Die kraaie het elke ochtend en elke aand brood en vleis vir hom gebring, en hy het water uit die stroom in die vallei gedrink. Dit het nie gereen nie, en daar was later niet meer water in die kruidvallei nie. Toe het die Heere vir Elia gesê, Jy moet gereed maak en na die stad Sarfat gaan in die land van die Sidoneers. Jy moet daar gaan bly. Ek het vir die weer daar gesê sy moet vir jou kos gee. Elia het gereed gemaak en na Sarfat gegaan. Toe hy by die poort van die stad kom, was hy weer die weer daar bezig om uit by mekaar te maak. Hy het daar geroep en gevra, gee asseblief vir my een bykie water en een beker zodat ik ek dit kan drink. Toe sy gaan om die water te gaan haal, skree hy vir haar, breng asseblief ook voor mij een stukje brood saam. Sy het gesê, so seker soos jou God die Heere lewe, ek het niks wat gaar is nie. Ek het nog net een handvol meel en een kruik en een bykie olijfolie in een botel. Wanneer ek klaar een paar stukjes hout bij mekaar gemaakt het, dan gaan ek voor mij en my sien iets maak om te eet. Daarna sal ons sterf, Elia het vir haar gesê, jy moet nie bekommerd wees nie, gaan doen wat jy wil doen, maar maak eerst voor mij een klein broekje gaar, daarna kan jij voor jou in je sien brood gaar maken. Die Heere, die God van Israël, het gesê, die kruik waarin die meel is, zal niet leeg worden, nie, en daar zal genoeg olijfolie in die oliebottel wees tot die dag wanneer die Heere dit weer laat reen in die land. Die weduwe het gegaan en gedoen wat Elia gesê het en sy het elke dag kos gehad om te eet, sy en Elia in haar huis gesind. Die meerkruik het niet leeg geword nie en daar was altijd olijfolie in die oliebottel, soos die Heere gesê het Elia moet sê. Later het die sien van die weduwee ziek geword, die weduwee aan wie die huis behoort het. Hy was baie ziek en hy het gesterf. Die weduwee het vir Elia gesê, Man van God, wat het ek verkeerd gedoen aan jou? Hoe kom doen jy dit aan mij? Het jy na my toegekom, zodat so mijn my sien moet sterf, omdat ik zonde gedoen het? Hij het vir haar gesê, gee jou sien voor mij. Jelia het die sien uit haar arms geneem en hy het die sien na die boekkamer gedra. Jelia het daar gewoon, hy het die sien op zijn bed neergezet en hij het tot die Heere gebid en gesê, My God die Heere, wil je dit sleg laat gaan met hierdie wediwee? Sy het gesê ek mag hier woon, en nou uit haar sien laat sterf. Toe gaan lee Elia drie maal op die kind en hij bid tot die Heere en hy sê, My God die Heere, laat asseblief hierdie kind sy lewe terugkom in om. Die Heere het gedoen wat Elia gevra het, die lewe van die kind het teruggekomen in om en hy het weer begin lewe. Elia het die kind ondertoe gedra in die huis in, hy het die kind vir sy ma gegee en vir haar gesê, hier is jouw kind, hy lewe. Die vrouw het vir Elia gesê, nou weet ik jij is rechtige man van God. Die dingen wat die Heere sê, je moet sê, is die waarheid.